بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Sura Al-Iklas, ang kadalisayan. Sa ngalan ng ala ang mahabagin, ang maawain. A. Si Abu Sa'id Al-Qudri ay nagsalaysay. narinig ng isang tao ang isang taong bumibigkas ng Kul huwa Allahu ahad Sura al ikhlas Paulit-ulit niyang binibigkas ito nang kinaumagahan sa ay nagtungo sa sugo ng ala at sinabi niya ito para bang ang pagbigkas ng sura na ito ay hindi pa sapat. Subalit ang sugo ng ala ay nagsabi sa kanya, sa pamamagitan niya na siyang may tangan ng aking kaluluwa, ito ay katumbas ng ikatlong bahagi ng Quran. Sa Hibukhari, Volume Sham, Hadith bilang 471. Ba, si Aisha ay nagsalaysay, ipinadala ng sugo ng ala sa digmaan ng isang tao na palagiang namumuno sa pagdarasal. Kanyang tinatapos ang pagdarasal sa pamamagitan ng Sura al-Iklas nang sila ay bumalik mula sa pakikipagdigmaan. Nabanggit nila ito sa sugo ng ala at sinabi niya na tanungin ito kung bakit niya ginagawang bigasin ito ng maraming ulit. Sila ay nagtanong sa kanya at sinabi, Binibigkas ko ito sapagkat binabanggit ng surang ito ang mga katangian ng mahabaging ala at naiibigan kong bigasin ito sa aking mga pagdarasal ang sugo ng ala ay nagsabi sa kanila, Sabihin ninyo sa kanya na minamahal siya ng ala. Sa Hibukhari, Volume Siyam, Hadit bilang 472. Sabihin mo, siya ang ala, ang nag-iisa. Ala, as-samad, walang hanggan ang ganap, sandigan ng lahat. As-samad, sinabi ni Ibn Abbas, ayon sa pagsasalaysay ni Krima na ang kahulugan ng asamad ay ang isa na sandigan ng lahat ng kanilang pangangailangan at pinagsusumamo. Sinabi rin ni Ibn Abbas ayon sa pagsasalaysay ni Ali Ibn Talha na ang kahulugan ng as ay Rab na ganap ng kanyang kapamahalaan. Ang marangal na ang karangalan ay ganap, ang dakila na ang kadakilaan ay ganap, ang matalino ang kanyang katalinuhan ay ganap. Hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak. Si Bukhari ay nagtala mula kay Abu Huraira na ang sugo ng ala ay nagsabi, ang dakilang ala ay nagsabi, Ako ay tinakwil ng anak ni Adan at wala siyang karapatan na gawin ito sa akin at ako ay kanyang nilapastanganan at wala siyang karapatang gawing ito sa akin. Tungkol sa kanyang pagtatakwil sa akin, ito ay kaugnay ng kanyang pagsasabing siya ay kailanman ah, ay hindi niya ako muling malilika katulad ng pagkakalikha niya noon sa akin. Ngunit ang muling paglikha sa kanya ay higit na madali kaysa sa unang paglikha sa kanya at tungkol sa kalapastanganan niya sa akin, ito ay kaugnay ng pananalita niya na ang ala ay magkakaroon ng isang lalaking anak. Ngunit ako ang tanging isa, naganap na rab, hindi ako nagkaanak at hindi rin ako ipinanganak. At sa akin ay walang maihahalin tulad. Mula sa Tafsir Ibn Kaftir, Volume 10, pahina 637. At siya ay walang katulad.